Orduan, eh, guk ikusten minuan eh, baita ezpada eh, beharrezkoa bon, egitarrak ikusi dugu um, aspalditanik mobilizatuak direla eta badela uh, sare bat osatu dena uh, ieslari horien laguntzeko, baina instituzioen partetik uh, isiltasuna da eta beharrezkoa ikusten minuan uh, bon, guk gure inean azteko uh, sarako egian izanez, Iten algin nola zerbait, ikusia ginuen ere, entzuna, eh, urgunako errikoetxeak eh, bere aldian inazuela urratxe importante bat, publikoki eh, sustengua eta uh, balia bide zonbait uh, eskainiz, eta ara guk pentsatu dugu beratzerako egian uh, mozione baten aurkeztea, eta ongi hartua izan da, ez eta ondotik uh, erriko kontseiluan uh, bozkatua, hau batez, orduan konten ginen, ara, zentzu joan baita, eta hauai, uh, nagusia izanik uh, alde batetik eh, ieslari horiek uh, laguntzea, baita ere laguntzen dituzten uh, elkarte eta jendeak babestia. Zenta azken alditan omartu giren bezala, laguntzen duten jendea kriminalizatu da, hainitz trafikanteekin uh, arazten dituzte, konbukatuak, aste buruntan oino ogean ukan dugu. Eta beraz, eh, ara, guk ezin hartua atxemaiten dugu jende batzu gola eh, polizian partetik iztatuak izaitia, uh, eh, irun eta baionan artian, uh, ukan ginituen behi txarretara ino, nahi du uh, hiltzen direla batzuek uh, bide horietan, gure etxe ondoetan, eta uh, jauz ez paiz bezala segitzen dugula. Ara, eta orduan bederen urratxo horrekin nahi nuke bai alde batetik eh, estatuari uh, eh, egan bere politika ez dela bat ere uh, ez dela bat ere humanoa, bai egiten dutena han, Afrikan eta beste egi batzutan, baizik, baizik eta ere gero hemen, beraien uh, lujari buruz urbiltzen didelarik, ere ara, polizien aterabidea bakarrik uh, emaiten dutela, eta, eta egitak ere bai, babesteko eta laguntzeko jende horiek, ara, behagetan diren jendeak laguntzeko. Kontraste bat eh, bada ere memento untan, adibidez, eh, eh, beharra badute, ukrainatik hainbat jendeki es egiten dute, eta nunbait badute babesa, frantziaren ganik adibidez, eta afrikako jendia badelaik beste jarrera bat, hor ere, bitxikeria? Bai, bai, bo. Hor, dut ere, Aramendi eguneko alkatea mintzo, uh, eh, janez, zara bi eska, <laughs> eskaera izaten zituztela eh, frantxez estadutik, eh, eh, batzueri agera egin, tabertxeeri uh, eh, laguntzik ez eman. Ara, gaur egun estadu horiek, erabakitzen dute ona eta txerra, nor diren txerrak, nor diren onak, eta nor berdiren laguntan horrez. Ara, guk ez dugu begiratzen hori, guk beharretan denari laguntza behar eskaini, noski ukranikakoari, baina baita ere jari edo edo bertze edo zein ah, jenderi. Gure egiak ere aski, aski pairatzen du, estadu horien partetik, imperialismoa, eta bon, ara, munduan zeak ere egiten dituzten politiken ondorio dira hauek guziak. Bai, bai, hor, bada, bada sekulako kontrastea.